Bonoboi havas fantasion. Trinki sukon, kiu reale nece estas. Tiun ludon acceptas bonobo. Giai reagoi supposigas al esplorista te amo, che ancao simioi havas imago povon, cae povas en profundigi en medioin, kiui existas nur en ilia fantasio. Multae infanoe shatas imagitain teo trincaen cunvenoin. Sorbi el shaine plenigitai tasetoi, cae plen stopi sian buson per cucetoi, el principe malplenai teleroi. Ciutiu imago povo estas pure homa etso? Ne, diras esploristoi de la John Hopkins Universitato en Baltimore, post serio de experimentoi cun la bonobo masclo canzi. Ancao hom similae simioi lautio povas utiligi sian fantasion, cae shainigi ion. Canzi vivis en la esplora cae protecta centro de la simia iniziato de demoins, usono, cae estis trainata du multae jaroi li regis pli ol tricent simboloin. Por la experimento sidis la tiam jam quardec tri jara cae tiel suffice maliuna simio cun experimentestro ce tablo, ciu estis covrita per malplenae crucioi, trincuioi au glasoi. Ce la suco, la estro shainigis versi sucon en du malplenain, travideblain trincuioin, cae el versis seque unu el ili de nove. Demandite pri suco, Canzi montris seque plei ofte alla trincuio, kiu ancorau en havis imagitan sucon. Por excludi che Kanzi simple credis che trovigas vera nevidebla suco en la trincuioi, odi lasis alli en plua testo la electon inter vera suco cae imagita suco. La bonobo decidis in ciu foie por la vera suco. Lido comprenis la differenzon inter realo cae ficzio. Seque estis ripetita la suco experimento cun du glassoi, cun ficciai vinberoi en ili, el ciu shaine unu estis malplenigita. si plei ofte montris alla glasso ciu en havis ancorau virtualain vinberoin. Estas extreme rimarkinde, cae tre intereso capte, che la datumoi indicas che hom simila simioi povas imagi ajo in kiu in ce estas diras esploristo verscheine lauli la capablo por fantasio ne estas exclusive homa sed gi reiras gis la comuna e antaulo ide homo kai hom simila simio antau proximume ses gis nau milionoi da jaroi concludas la esploristoi en faca periodagioi. Kanzi mortis en marto 2012, en la agio de quardec quar jaroi. La simia iniziato funebris pri cara amico. Li estis considerata la unua hom simila simio, quiu montris comprenon por parolata angla lingvo. Crome li comprenis nova in fraso in kai combinis simboloin, ciuin qui in liconis por prescribi nova in cae in kai nutrajo